Wid an en der oa dar din an rullet gant ar gamionetten, bet et tom dams an migler. Tiz oa warni Ya, dan daoul am ru he, re di je dit an gwelet nei ti flug a deus bet greiz tout. Sa va en iver en di war a blaket vari. Meuske Meuske jon dor, me dle vi je din an gret. Ka eus bremañ. Wid an en der oa din an rullet gant ar gamionetten, bet et tom dams an Ti zo a warni? Ya, d'an daoulam ru, he. Redi je dit be an gwele nei, ti fluka deus bet greiz tout. Savet an niver en di war ar blak en vari? Meuske, meuske jonge d'or, me dlevi je din be an gret. Kam eus bremañ.